سموت بالدين عن دنيا الدناءات رفعت رايات إقبال وإخبات Čovjek koji ima znanje, njega njegovo znanje čuva. A ko ima i metak, on mora čuvati svoj metak. وحل الملذات سموت بالدين عن دنيا الدناءات Kada čovjek umre, njegov imetak ostaje drugima. A čovjek alim kada umre, njegovo znanje ide sa njim. Biva sa njim u kabulu, biva sa njim na proživljenju, biva sa njim na polaganju računa, biva sa njim preko sirata i ulazi sa njim u džennet. الملذات سموت بالدين Do ispravnog znanja, korisnog, govorimo o šerijatskom korisnom znanju, može doći samo mu'min kome je Allah srce od srca. A do imetka može doći svako. I mu'min, i kjafir, i pasik, i pađir, svako može doći. Pa je ono do čega mogu doći samo određene skupine ljudi puno vrednije od onoga do čega mogu doći šta? Svi ljudi, jel tako? رجلي من السير في وحل الملذات أبصرت A ljubav prema imetku je osnova za nepokornost. I najviše ljudi koji su nepokorni, Allahu te barak kada nepokorni svojim imetkom. Jel tako? Jer siroma ne može biti ni približno nepokoran Allahu kao šta?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 ćemo da većinu tih problema veže jedan centralni problem, jedna osnova. A to je osnova neznanja. Neznanja znači i nepoznavanja vjere. Jer neće čovjek pogriješiti i neće čovjek učiniti bilo kakav šerijetski prijestup, odnosno osim u slučaju da pomanjkava znanja ili mu pomanjkava imana. Jedno od dvije stvari. Nema treće. To su znači osnovni razlozi griješenja zbog kojih ljudi prave prijestup. Uzvišen je Allah barak je odala kada je govorio o Davudu i Sulejmanu alaihim salam kaže وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود I mi smo dali Davudu i Sulejmanu znanje. I njih su dvojica kazali hvala Allahu koji nas je odlikovao nad mnogim vjernicima. I o, naslijedio je Davud, naslijedio je Sulejman Davuda. قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفوز المبين kaže o ljudi nama je Allah dao da razumijemo govor ptica i dao nam je od svega to je zaista veliki uspjeh to je zaista veliki uspjeh وَهُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُزَعُونَ Znači, imao je Suleiman a.s. veliku vlast kada su u pitanju znači, vojske. Nije poznat, znači, poslanik da je imao toliko vlast kao što je imao Suleiman a.s. Pa je ovdje uzvišeni Allah te barak je tala spomenuo da je odlikovao Sulejmana sa dvije velike stvari, a to su znanje i vlast. Znanje i vlast. Pa je spomenuo prvo da je dao znanje njemu i njegovom ocu Davudu, potom da je dao Sulejmanu vlast. Pa je stavio znanje ispred vlasti. Jer znanje biva put do vlasti. Znanje biva put do vlasti. I zato je uzvišeni Allah te barak otala odlikovao učena čovjeka nad neučenim. Pa kaže Tebarake wa ta'ala Kul hel jestavi alladine ja'lemune wal ladine la ja'lemun Reci da li su isti oni koji znaju, oni koji ne znaju I kaže stvoritelj Tebarake wa ta'ala Jerfa illahu alladine amenu minkum wal ladine utul ilme darajat Allah će na velike stepene uzdignuti od vas one koji vjeruju i oni kojima je dato znanje. I kaže Tebarake wa ta'ala Ar-Rahman fes'el bihi khabira i o milostivom pitaj učenog. Pitaj onoga koji poznaje stvoritelja Azzeođel. I kaže te barak je otala šehid Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal melaiketu wa ulul ilmi kaimen bil La ilaha illa azizul hakim. I svjedoči Allah da nema drugog Boga i njegovi meleki i učeni svjedoče na čemu? Da nema drugog Boga osim stvoritelja te barake silnog i mudrog. I kaže stvoritelj Tebarake o Teala وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ I to su primjeri koje navodimo ljudima, a neće ih shvatiti osim učeni. A, neće ih shvatiti osim učeni. Pa pogledajte ove ajete kojima uzvišeni Allah te barak hvali i odlikuje, znači učena čovjeka nad neučenim. Pa učen čovjek je bolji od neučenog. Učen džin je bolji od neučenog džina. Učen hajvan je bolji od neučenog hajvana. Kada je Sulejman a.s. rekao džinima Kale ja ejuhel meleu, ejukom je tini bi aršiha kabla je tuni muslimin. Kaže ovo dostojanstvenici moji, ko će mi doći sa njenim prijestolom? Prijestolom od Belkise iz Jemena prije nego što mi dođu kao muslimani. Kale ifritu min al džin ene ke bihi kable en tekume min mekamik, wa inni alaihi I reče ifrit od džina, ja ću ti ga, kaže, donijeti. bit će ispred tebe prije nego što ustaneš sa mjesta. Hiljade kilometara ću prevaliti, veliki prijesto noseći, prije nego što pomiriš sa mjesta. Pa kažu neki fiseri da je rekao Suleiman, ali kaže, to mi je sporo. Ima neko brži, a neko jači. Sporo iz Jemena da pređe do Šama, kaže ima neko brži. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك الطرف A onaj koji je učio znanje iz knjige kaže ja ću ti, znači imao je knjigu ispred sebe i čitao. Nije bio samouk, onaj prvi je bio šta? Samouki džin. Kaže ja ću ti ga donijeti prije nego što trepneš pelema. Ha, fe, u arapskom veznik pez znači odmah, istog momenta. Kada ga je odmah je tu, znači dok je taj moment, dok mu je to rekao, odmah je to je bilo ispred njega, završeno. Odrađen posao. Kale hada min fadli li je blueni e eškuru Ovo je, kaže, blagodat gospodara moga, da me iskuša, hoću li ja zahvalan ili nezahvalan biti. Ha? I svi ljudi koji budu ušli u džahennem, njihov ulazak u džahennem neće imati opravdanja zato što nisu znali. Ulazak će im biti zbog neznanja. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ أَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ I kazat će da smo slušali, da smo razmišljali, ne bismo bili u džahennemu. A to je osnova znanja, slušanje i razmišljanje. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ Lehum kulubun la jefkahune biha, wa lehum a'junun la sirune biha, wa lehum adhanun la jesme'une biha, ulajke kelen am, bel hume dal, ulajke I mi smo mnoge ljude i čine za džehennem stvorili, oni imaju srca, ali sa njima ne shvataju. Imaju oči, ali sa njima ne vide, imaju uši, sa njima ne čuju, oni su ko stoka, ne, oni su gori od stoke. Efelem jesiru fil ard fetekunu, fetekune lehum kulubun jaqilune biha. Evo adhanun jesmeune biha. Fa inneha la ta'mal absar, walakin ta'mal kulubu leti fis sudur. Zašto, zar neće putovati zemljom pa da njihova srca svate ono što trebaju da svate i da njihove uči, uši čuju ono što trebaju da čuju, ama nisu oči slijepe, nego su slijepa srca u grudima. Pa je ispravno da čovjek sluša ušima, a čuje srcem. Gleda očima, a vidi srcem. Pazite dobro što govorim. Čovjek gleda očima, a vidi srcem. Sluša ušima, a čuje srcem. Razmišlja mozgom, a shvata srcem. Pa je srce generalni direktor tijela. I ništa ne može bez njega. Pustite to što nauka kaže, čovjek razmišlja mozak, mozak, pustite to. Allah ne kaže tako, Allah kaže srcem. Allah kaže srcem i ne može biti drugačije nikad. Kogod da tvrdio. Samo može biti da čovjek srcem svata. I to je tako, zaista. Dvojica ljudi, dva rođena brata, pamet ista, ista škola, ista nauka, isti stepen, jedan svati, drugi ne svati. Jednom Allah otvorio srce, drugom nije otvorio srce. Džaba je što ima mozak. Koliko ih imaju mozgove, ima mozak. Jeli? Pa mu ništa ne koristi. U Pakistanu gore naduvaju, u auta stave plastičnu kravu. I odu gore u brda, naduvaju je i otklanjaju nekoliko čata već kako je i bade čine i opet ispušuju auto i kući. Hajde mi reci gdje je mozak. Uključi mozak. Ne, nije mozak u pitanju, pitanje je srce. Mozak je isti, mozak mu je mozak, on doktor, tamo nauka, nešto. I opet ode, napuše sebi Boga i otklanja mu i ispuše. Pet miliona ljudi obožava miša. Gdje mozak? Ne srce, srce, Allah kaže srce. I zato su e, pojedini što hoće da tepsire kažu srce, to se misli srce, misli se srce, mozak, pa mjesto prsa misli se ova lobanja. Pa nije nas Allah ovaj, ovaj, objavio na Kur'an da ga ne znamo, bi, bili, bili, bili sani na arabijim mubin, na jasnom arapskom jeziku objavio. Ali džaba je, nema srca. I ovo slušanje, slušanje je došlo u Kur'anu, kako kaže Ibnul Kaim, u tri svojstva. Došlo je slušanje u smislu, slušanje u smislu a, dopiranja kako kaže uzvišeni Allah te barak dala, kad semi Allahu kaula leti tuđadilu kefi zauđiha, o teštehi ila Allah, Otešte ki ila Allah, wallahu jesme o tehavu rekuma. Allah je čuo, Allah je čuo jad one žene što se je jadala na svoga muža. Čuo je jad Haule binti Salebe koja se je žalila na svoga muža koji se zvao Eus. Eus ibn Samit. Čuo iznad sedam nebesa. Kaže Ajša radijallahu ta'ala kako je došao kod, kod, kod Ibn Mađe i kako je došao kod imama Ahmeda Subhanallazi wasi'a samahu al-aswat kaže neka je stavljen onaj čije, čije, čiji sluh je obuhvatio sve zvukove. Lekad džaetil muđadiletu ila nebiji sallallahu alaihi wasallame wa ana fi nahijetil bejt tukellimuhu ma esmeo ma tekul. Kaže, došla je ta žena, muđadila, jeli, po njoj je to muđadala, jeli, ovaj, suri, prvi ajet. Došla je, kaže, i žali se poslaniku na svoga muža, kaže, u jednom dijelu kuće, ja u istoj sobi. Kaže, ne čujem šta kaže, Allah čuje. A Ajšina soba je bila tolika da je poslanik sam se morao dotaći je, prstom je morao ovako da je dotakne u nogu, da pokupi noge, da može učiniti seždu. E tolika je soba bila. Možete misliti koliko je bilo između Ajše i nje? Metar i pol. Kaže, ne znam šta govori, kaže, Allah čuje. Omar jedne prilike, kako spominje Ibn Hatim razio u svome tefsiru, prolazio je sa ljudima sa karavanom. I jedna stanica starica zaustavi Omara. Kaže, stane Omar. Pa nešto pričala, pričala, pričala. Kaže se kasnije da, ga je, da mu je govorila Omara, pazi, boj sa Allaha, budi pravedan. Nemoj nepravdu činiti nikome. Pa je Omer šutao, pa je prošao jedan, prišao jedan Asaf, kaže, Omare, zaustavio si karavanu cijelu zbog starice. Idi Omare. Pa kaže Omer, teško ti se, kaže, znaš li koja je ova žena? ne znam. Kaže, to je Haula bintu Salebe. Kaže, zbog nje Allah objavio ajet. Kaže, vallahi, kaže, da me zaustavi do noći. Ovdje da budem. Kaže, ja bih ostao, samo bi sišao, klanjao namaz i opet kaže vratio se da slušam šta priča. To je taj prvi, znači da čovjek čuje. Drugo je da shvati. Da shvati. A? Zašto smo kazali za ove ljude u lajke oni su kao stok. Kaže uzvišan oni su kao stoka. Kaže, ne, nije. Oni su gori. Nisu samo kao stoka, znači stoka je bolja od njih. Zato što čuju, a ne shvataju. nema svatanja. Jer zašto vi kada dođete, kada, zašto je rekao, oni su ko stoka. Pastir kada čuva krave ili ovce i kaže ovci, vrati se nazad, ne idi znači u zabranjenu zonu. Ovca čuje glas, a konta li? Ne konta. Dok ćeš batine, vrati se, prijetnje, ništa ne konta. E tako su oni. Čuju zla, čuju zov. Allah ih poziva, Allah im govori, prijeti ali ne kontaju ništa. Ko stoka? Kaže, oni su gori. Zašto? To što stoka nema razuma i ne može svakako da spati, a njemu je dat razum, a on neće da spati. Pa je zato je rečeno da su ko stoka i gori. I treće jeste da se odazoveš. A, da se čovjek odazove kada čuje, da radi po onome znači što zna. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أودوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم da su sa vama izišli oni ništa ne bi nego razdor među vama napravili i smutnju ubacili, oni samo jebgune komul fitne, oni žele među vama da fitnet naprave. O fikum semaune a među vama ima oni koji se rado odazivaju. Pa je ovdje došlo, znači, sema u smislu odazivanja. I zato čovjek ovaj, kada ostane bez znanja, stoka je bolja od njega. A vani su bolji od njega. Jer on nije jači od slona. I nije brži od lava. I nije hrabriji od, ne znam, od pume. Je tako? Što ti je ostalo? Ništa ti je ostalo. Ostao ti je razum, koga kada čovjek izgubi, nije ostao, nema nišće. I zato se ulema odavno razilazi da li je bolja da li je bolja krv šehida ili je bolje mastilo učenjaka. Na vagi, šta je bolje? Šehid kada svoj krv stavi ili učenjak kada prospe svoje mastilo. Šta je bolje? Pa se razilaze, veliko razilaženje. Ne, ovdje smo čuli mastilo, ja vjerujem da će neko reći krv šehida, pa će se ulema razići, jel u redu? Znači, šta je, razilaze se? Pazite, dok smo postavili ovo pitanje, šta je bolje? Krv učenjaka ili krv šehida ili mastilo učenjaka. Dok smo to upitali, odmah smo, odmah u tome pitanju mi imamo dokaz da je mastilo učenjaka bolje. Kako? Ako kažemo da je krv šehida bolje, moramo imati znanje. Ako kažemo da je E, mastilo učenjaka bolje, šta opet moramo imati? Znanje, moramo na svoje znanje govoriti. Pa šta nam sudi? Znanje. Dok si upitao, možda će neko kazati sada vidi. Ovo je sada nepravda. Ovdje je znanje i parničar i sudija. A to ne može biti. Kad se dvije strane spore, mora biti treća neutralna šta da im presudi. Ne možete ti reći, ja se ti sporimo i dođi, pa ću ja nama dvojice presuditi. Ne može, nego mora šta? Treća neutralna strana. Ovdje se spori ko? Znanje i ko? Šehid. Ali mi šehid se spore. I sada treba da presudi. Kaže Alim, ja ću presud, ja sudim jednom i drugom. Pa kako može sada on biti i parničar, šta i? I sudija. Kažemo, to je opet dokaz da je znanje bolje. Još jedan od da je znanje. Jer zato što znanje neće biti šta? Nepravedno. Nego će kazati kako treba, tako? Pa kad god okreneš se, znanje ti i zato ima hadis kod imama Iša i od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu sallam rekao Juzenu jeumel qijameti mi dadul ulema odemu šuheda fe jerđahu mi dadul ulema deme šuheda. Na sudnjem danu će se vagati mastilo učenjaka i krv šehida pa će prevagnuti pa će prevagnuti mastilo učenjaka. I ima hadis koga bilježi Ebu Šejh Rasbehani u svome dijelu Etembihu Teubih od Ebu Horeire, da je poslanik s.a.v. rekao Lil enbiya ala ulema fadlu deređetejni. Volil ulemai ala ešuheda fadlu deređe. Kaže, poslanici, vjerovjesnici imaju nad ulemom dvije deređe, dva stepena. A ulema ima nad šehidima jedan, jedan stepen. I došlo je kod imama Ibn Abdel Bara u njegovom djelu džamija od Ebu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao i da meutu talib ilm, ala halihi imate Ako čovjeku dođe smrt, a, dođe mu smrt, dok stječe znanje, će kao šehid. Ovo su tri hadisa koje ukazuju šta da je ulema bolja. No međutim, sva tri ova hadisa su lažni. Su šta? Lažni hadisi, neispravni, batil. Nema dokaza u šarijetu tome. U nama rasprava nema dokaza. Ispravno je da nema dokaza. Kaže Imam El Karafi u svom djelu Zahira i to kaže isto Imam Subki u svojim fetvama. Ako, je, ako se važe mastilo učenjaka, a to je nešto najmanje vrijedno kod učenjaka, sa krvi šehida koja je nešto najvrijednije kod njega, šta mislite onda na nešto što je najvrijednije kod učenjaka od upute ljudi? Ha? Jel, Znači, mastilo je, kaže, nešto najmanje vrijedno kod koga? Kod učinjaka. A krv šehida je najbolji adut na sudnjem danu, jer će izlaziti iz njegovog tijela i bit će miris misk. Pa kaže, ako se važe nešto što je najmanje vrijedno sa nečim što je najviše vrijedno kod šehida, što misli da ono nešto što je najviše vrijedno kod alima? U svakom slučaju, ispravno je, braći, kako kaže Ibnul Ispravno je, kaže Ibnul I. Kaže, ova dva stepena, kaže to u svom Rusije, Porusije i Miftahu Dari Seade, kaže, ova dva stepena koja imaju, koja imaju, i ne mogu, kaže, ništa ne može biti ravno sa učenjakom nego šehid, tu su oni negdje. A kaže, svi ostali ljudi gledaju samo u njih i priželjkuju njihove stepene. Ha, da se ne bi umanjilo vrijednost jedni i drugi, svako ima svoje, znači, e, mjesto gdje može uraditi, ovaj, gdje može i islam pomoći, ali kaže, sigurno, definitivno da drugi stepeni nisu na stepeni ovih ljudi. I zato pretjerivanje u bilo čemu je pogrdno, osim u znanju. Pretjerivaju i tu ne valja. A, poslanik je zabranio pretjerivanju i Pretjerivanje Pretjerivanju vjere općenito ne valja. Ali pretjeruju znanju, u učenju znanja, što god više pretjeruješ bolji si. Samo pretjerivanje u znanju nema granice. I kada bismo htjeli da uporedimo znanje i imetak, to su dvije stvari zbog oko kojih se danas koplja lome. Znanje, ko će već u školi imati diplomu i da se hvali, da ga tamo spominju da je taj, taj, taj, nekakvi hiljada epiteta ispred imena, jel u redu? I ispred i iza imena. Ili da ima šta? Imetak, da kaže, meni treba diplome, ja imam imetak, što će mi diploma? Jel tako? Ne, ljudi ne, žude za trećom stvari. Hajde pokušamo uporediti taj imetak i znanje da vidimo njihovu, da vidimo ovaj, razliku između njih. Jer ljudi ponekad jeli, često smatraju da imetak može biti namjesto znanja. Prvo, a, ajmo ovako. Znanje je nasljedstvo poslanika. Je tako? A imetak je nasljedstvo bogataša, vladara, kraljeva i tako. A nasljedstvo poslanika je bolje od koga? Od nasljedstva bogataša. Bez sumnje, definitivno je tako. To je prva odlika. Druga odlika Čovjek koji ima znanje, njega njegovo znanje čuva. A ko ima i metak, on mora čuvati svoj metak, jel tako? Imaš i metak, moraš ga čuvati. A ako imaš znanje, ono tebe čuva. Pa onaj ko čuva i metak, on je stražar, on je sluga. A ova je šta? Koga čuva znanje, on je gospodin, njega neko čuva. Pa je bolje biti čuvan nego čuvati, jel tako? To je druga odlika. Treća odlika, i metak što ga više daješ, što ga više ulažiš, a daje, on se umanjiva. Imaš 10.000 eura i daš 5 je ostalo ti je koliko? 5. Govorimo koliko ti je ostalo. Druga stvar nagrade na ahiretu. Mi sada govorimo o ome vrednovanju našem dunjalučkom. A što više znanje daješ, nikad ga ne umanjuješ. što se ne može umanjiti. Što ga daješ više, može ga samo imati više. Kada čovjek umre, njegov imetak ostaje drugima. A kada čovjek koji imao obogataš, i metak ostaje drugima. A čovjek alim kada umre, njegovo znanje ide sa njim. Biva sa njim u kaburu, biva sa njim na proživljenju, biva sa njim na polaganju računa, biva sa njim preko sirata i ulazi sa njim u džender. Pa je s te strane opet šta? Znanje bolje. Peto. Znanje sudi i metku, a i metak ne može suditi znanje. Je li tako? Znanje sudi i metku, tako? Jel halal, ili haram, koliko treba tu, koliko... Ali ne može nikada i metak ne sud znanje. Šesto, do ispravnog znanja, korisnog, govorimo o šerijatskom korisnom znanju, može doći samo mukmin kome Allah srce otvori. A do imetka može doći svako. I mu'min, i kjafir, i fasik, i pađir, svako može doći do Pa je ono do čega mogu doći samo određene skupine ljudi puno vrednije od onoga do čega mogu doći šta svi ljudi, tako? Ljubav prema znanju, ljubav prema znanju je osnova za svaki za svaku pokornost. A ljubav prema imetku je osnova za nepokornost. I najviše ljudi koji su nepokorni Allahu te barak nepokorni svojim imetkom. Jel tako? Jer siroma ne može biti ni približno nepokoran Allahu kao šta? Kao bogataš, jel tako? Ima veću puno mogućnost da bude nepokoran. Osmo, znanje je sastavni dio čovjeka. Znanje je sastavni dio čovjeka, jel tako? I metak je nešto što je odvojeno od čovjeka. To nije sastavni dio njega. A znanje je sastavni dio čovjeka. Pa ono što je sastavni dio tebe je bolje od onoga šta što je odvojeno od tebe. U redu. Bolje od onoga što je odvojeno od tebe. Deveto, čovjek koji je bogat, on svojim bogatstvom govori ljudima trčite za donjavkom, Jel tako? Svojim pojom, svojom pojavom. Kada ga vidiš dođe sa autom i iziđe u odijelu imovina tvoja, imovina tvoga babe ne vredi koliko njegovo dijelo. I u redu. I on tebe, ti samo kažeš, Allahu dragi, kako bi ja došao do ovoga? A čovjek, kada gledaš čovjeka učena, koji ima znanje, on te svojom pojavom šta? Nagovara da učiš nauku, tako? Pa je s te strane opet znanje šta? Bolje. Deseto, znanje je hrana za srce, a imetak je hrana za tijelo. A hrana za srce je bolja od hrane za, je tako? Od hrane za tijelo. Jer mi svi hranimo tijela, tako? Tijela i svi se žalimo kako imamo, šta, viška? Kila, tako? I razmišljamo kako ćemo to skinuti. Znate li kad je, onaj, kad je ona žena kazala svome suprugu, ja kaže, hoću za godišnjicu braka da mi kupiš, kaže, nešto što diže sa 0 na 150 za 2 sekunde. Hoću, kaže, pa kaže, ženska glava nema, to još nije, to još svijet napravio. Kaže, pokaže se, kaže, pokaži da me voliš, moraš mi kupiti nešto, kaže, kaže, hoću kupit ću ti. Od nula do 152 sekunde, pa je otišao i kupio je vagu, kad je stani na vagu. Pa ćeš vidjet kaže, kako ideš sa nula na 150, zato što pazi na tijelo, jel tako? Pazi, goji se puno, jel tako? A ne pazi na na nauku. Pa jeste, znači, ne može se nikada, Ibnul Kajim spominje preko 40 odlika znanja na dimetku. I zato je snaga, snaga znanja je puno jača od snage, znači, vladara. Vladar propiše nekakav zakon i obaveže ljude tim zakonom. Ljudi se pokoravaju, tako? Smanjiš mu boračku penziju sa, ne znam, 300 maraka na 3 marke. Nekakva bila smanjivanja, prepiranja, filteri, lijevo, desno i to je, kaže, 3 marke, to je, to je tvoje. I on kaže u redu, što ja ovdje primim tri marke, kad dođe poštar primim tri marke, dam njemu marku što je donio i dvije uzmem sebi. Jel tako? I on je pokoran. Pokoran silom prilika zato što mora. Ali on na seđdama proklinje od najgornjeg do najdonjeg. Mimo poštara sve. Proklinje ga na seđdama i ujutro i naveče zbog zakona koji je propisan. Jer nije ubijeđen, si me prisilio, prisilio si moje tijelo da se pokoram, a, to je zulum, to je nepravda. No međutim, kada dođeš čovjeku i kažeš mu ne, pazi, to što radiš, taj ugovor koji si napravio poslovni jeste da možeš imati milione, ali to je haram šerijetski, kaže ja ga se odričem u ime Allaha. I odriče se i metka i para što je teško za čovjeka da udovolji Allahu Azzawajal, zato što mu je došao argument. Pa nisi prisilio njegovo tijelo, nego si njegovom srcu, znači pojasnio, pa je on to prihvatio, u redu. I zato će na sudnjem danu, jedan od sedmerice koji će biti na sudnjem, sudnjem danu vladu Allahom Azzawajal, vladu njegovog arša, bit će čovjek imamun adil, pravedan vladar. Kako možeš biti pravedan, da nemaš ilm, da nemaš znanje? Je li tako? Ne možeš biti pravedan nikako. Vi ste svi čuli za Jusufa ili za El Hadžađa ibn Jusufa i jel tako? Poznatog tiranina e, koji je bio namjesnik halifin, Abdul Melik ibn Marwan je bio halifa, on je bio njegov namjesnik, znači za Meku i za Medinu. Pa jedne prilike, jedan mu čovjek nešto mu je ovaj, skrivio, pa ga nije mogao uhvatiti, pa je uhvatio njegovog brata i srušio mu kuću i zatvorio ga. Pa kada je došao, kaže, a što ti to meni uradi, pita ovaj zatvorenik El Hadžađa, što mi to uradi? Kaže, pa brat ti je, kaže, tako i tako uradi. Pa kaže, nisam ja, to je moj brat, nisam ja. Pa mu je spjevao stihove od jednog pjesnika u smislu, mora neko odgovarati. Ako nema brata, imaš ti, neko mora biti krivac. Nismo brata uhvatili, smo tebe. Pa mu kaže ovaj čovjek, pogledajte što je znanje. Kaže mu, dobro, ti kažeš tako, ali kaže, Allah kaže drugačije kaže, kako to Allah kaže? Pa je spomenuo, kaže ajet, Kalu ja ejuhel aziz, inna lehu eben, šejhan kebiran, fahud ahadana mekanehu, inna narake minel muhsinin. Kažu, o upravniče, on ima babu starog čovjeka. Uzmi, kaže, nekoga od nas mjesto njega. Ha? Mi vidimo da si ti dobar čovjek kada su podmetnuli Benjaminu, bratu Jusufom, je tako? Ovaj, ukradenu stvar, kažu nemoj njega, molim te, daj nekoga od nas, uzmi Kaže, ma'az Allah je ne'huze illa men vođedna meta'ana indahu inna idelna zalimun. Kaže, Bože, sačuvaj da uzmemo osim onoga kod koga smo našli ukradenu stvar. Znači, ko je ukrao, taj mora šta? Odgovore, može drugi. Pa kad je to čuo, Hadžađ borio glavu. Borio glavu i šutao i šutao. I nakon vremena kaže svojoj sviti, idite, kaže, napravite mu novu kuću. I dao mu para i naredio glasniku da iziđe na pijacu i da viče i sve glasa, laže pjesnika, istinu je kazao Allah. On je bio nepravedan po svojoj prirodi, jeli? No međutim, oni su znali, ti nepravedni vladari su znali ponekad da im proradi u njima da se poboja Allaha, a Kada je došao Sa'id ibn džubeir vi ste svi čuli za Sa'ida ibn Đubeira, to je tabiin poznati, koga je on ubio? On je tražio da Sa'id ibn Đubeir dođe kod njega. I Sa'id ibn Đubeir je znao šta je. Idem pod kamu. Kada je došao, kaže, kako se ti zoveš? Znao on dobro kako se Sa'id ibn Đubeir, to je imam ummeta, to je, to je skraćena skripta ibn Abbas. Zna on dobro ko je ono, međutim hoće da ga provocira. Kaže, kako se zoveš? Kaže, ja sam Said ibn Džubeir. A u prevodu Said ibn Džubeir, u prevodu naš jezik znači sretnik koji spaja slomljeno. Sretnik koji spaja ono što je slomljeno. Kaže, bel ente šeqi ibn Kesir. Kaže, nisi, kaže, ti si nesretnik koji lomi. A nisi, kaže, sretnik koji spaja. Pa mu je šta promijenio ime? Kaže, ti si šeqi ibn Kesir. Ti si, kaže, nesretnik koji lomi, a nesretnik koji spaja. Kaže, ummi a'lemu id metni. Kaže, valjda moja majka zna kako mi je dala ime. Zna kako mi je dala ime, bolje nego ti. Kaže, šekita ente u šeketu muk. Kaže, nesretan si ti, nesretan ti je majka. Kaže, el ilmu inda Allah, el gajbu inda Allah. Kaže, gajb je kod Allah. Otkud ti znaš da si mene sretan? Kaže, koli tebe. Koli tebe. Pa, pa, se okrenuo prema kibli, digao ruke, kaže وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ سَمَوَاتِ وَلَطَ hanifa, وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Izgovorio ajet koga je izgovorio ko? Ibrahim a.s. Okrećem lice svoje prema onome koji je stvorio nebesa i zemlju kao pravi mu'min i nisam mušrik. Izgovara riječ čega? Teuhida, znači pred smrt. To, to ti je la ilaha illallah. To ti je la ilaha illallah, samo u drugoj formi. Kaže, ne kaže prema kibli, okrećite ga, kaže na drugu stranu, pa neka uči. Kad su ga okrenuli, kaže, hajsoma te volu fe semme vočhullah. U ma te volu fe semme vočhullah. Kaže, ko su god da se okrenete, tudi u lice. Kaže, okrećite ga prema zemlji. Kaže, neka sada uči, dole ga kolite. Kada sklonu prema zemlji, kaže, minha u fihanu idukum, minhanu, hriđukum, tareten ukra. Od nje vas stvaramo i u nje vas vraćamo, iz nje ćemo vas drugi put izvesti. Pa ga je zaklao. Pa je rekao, Allahu dragi, Nemoj, kaže, dozvoliti da ikoga nakon mene dotakne. Da ikome kakvu nepravdu nanese. Činio dovu. Pa je Allah poslao njemu, poslao mu je, znači, šta mu je poslao, nekakve pube koje su ga uznemiravale dok nije, nije završio onako kako je završio. Bio je, znači, ovaj, ali pogledaj ide Ibn Džubeira kako je bio postojan pred, znači, tiraninom. I ponosan svojim ilmom i svojim zdanjem. I zato ilm i znanje ne zna, ne poznaje ni državljanstva, ni boju kože, ni ras ništa ne poznaje. Znanje je znanje. Ata ibn Abi Rebah. Poznati tabi. Ata ibn Abi Rebah. Učenik ibn Abbas. Bio je crnac među ljudima koji nisu bili takve boje. Bio je eftas, to znači da je njegov nos bio ravan sa licem, imao nosa. Bio je arađ, šepao je na jednu nogu. Bio je ešel, jedna strana mu je bila oduzeta, paralizirana. Bio je čorav, potom je izgubio vid, <clears throat> potom su mu odsečene oba dvije ruke. Šta mislite kako ovaj čovjek izgleda? Zamislite njegov hal. Kada imam Zehebi govorio Sijev Alaminu Bela o njemu, kaže El imam. Šejhul Islam, muftil harem. Kaže imam. Šejhul Islam, muftija harema. Ibn Abbas bi došao u Meku i ljudi bi se okupilo oko njega i počeo ga pitati. Kaže, pitate mene, a među vama Ata ibn Abi Rabah? Iako Ibn Abbas njegov učitelj, ne može biti Ata nikako ne ali toliko Ibn Abbas cijeni Ata, kaže, nemojte me pitati dok ja ta među vama, nemate me šta pitati, njega pitajte. I bilježi imam El-Fesevi u svome dijelu Tarihu Al-Marife sa dobrim lancem prenoslaca od Ibrahima ibn Omara ibn Jezida Sananija kaže Kjane jesihu esaihu fil hađ la juftir nas el jome ila ata ibn ibn Bah fe in yakun fe Abdullah ibn ibn Džih kaže na hađu je glasnik i sve glasa govorio danas fetve ne može izdavati niko osim Ata ibn ibn a ako nema Ata onda Abdullah ibn ibn a, ne može niko, ne može svako da fetve, može svako biti muftija. Samo njih dvojica. Samo njih dvojica. Kada se jedne prilike upitali, kažu, pitali jednog čovjeka iz Basre, ko vam je Emiru Basri? Kaže, Hasan al Basri. A nije Hasan al Basri u Basri. On je Alim, ima Emir. Kaže, Hasan al Basri. Njegova se pika. Njegova se riječ sluša. A Hasan al-Basri je bio meula. Meula to je čovjek koji je rob oslobođen ili je od robova potekao ili uzeo te ljude da se zaštiti kod njih. Štićenik njihov. Čovjek koji je u tom društvu, a ispod deređe tog naroda. Ispod njihove deređe. Hasan al-Basri je bio meula, a bio je predvodnik muslimana u Basri. Prvak. Prvak muslimana u Šamu je Mekhul ibn Abdillah, Ebu Abdullah Hešami, Meula, pazite, Meula. Predvodnik muslimana u Jemenu, Tavus ibn Kejsan, Meula. Predvodnik muslimana u Džaziri, Mejmun ibn Mehran, Meula. Predvodnik muslimana u Horosanu, Dahak ibn Muzahim, Meula. Predvodnik muslimana u Medini, a, Muhammed ibn Sirin, Meula. Sejid ibn Džubeir, Meula. Imam do imama, sve tabijini, imam do imama, brdo do brda, sve robovi ili od robova. Nema veze. I halifin sin dođe i halifa i poderu svoja koljena pred njim sjede. A on iza njih sjedi kao gospodin. I ne smiju ga oči pogledati. Nema veze što s halifa. Ali znanje sudi, a ne sudi i meta. I ne sudi položaj. Kada su jedne prilike, kada je bio kada je bio Ebu Zura razi na smrtnoj postelji. Ušli su kod njega Ebu Hatim razi i ušao je Muhammed ibn Muslim ibn i ušao je El Munzir ibn Šazan i druga ulema. To sve učenici Ebu Zura razija. Pa mu kažu, hajmo podsticati našeg učitelja na šehadet. Da izgovori Kažu, kako ćemo mi njemu da on izgovoriš, on nas učio vjeri. I on se on počeo da mi njemu sad iša, hajde te lajla, kaže lajla prije smrti. Kažu, hajmo se mi podsjećati hadisa. Hajmo govoriti hadise pa, koji govore o lajla ilaha pa ne bi li to njega postaklo da on izgovori. Kažu, hajmo. Kaže Muhammed ibn Muslim kaže, ja ću prvi. Kaže, pričao mi je Ebu Asim ibn Nabil, Dahak ibn Mahled, od Abdul Hamida ibn Džafara, od Saliha, Fartuđi alehi penesijel pa isnad. Došao je dotle do pola senada i zbunio se, ne zna dalje. Ne može, teško je pred učiteljem, možeš ti pred ljudima pričati, a kako ćeš pričati pred šehom svojim? Kaže, ja ću, kaže. Kaže ovaj, Ebu, kaže Razi, ja ću. Ebu Hatima Razi je imam ummeta. Imam! Kaže, ja ću pričati. Znači, Ebu Hatima Razi je, je prvak muhadisa za skrivene mahne hadisa. I općenito. Onom je u rangu imama Ahmeda i Jahje ibn Ma'ina i Ali al-Medinija i druge uleme kaže, ja ću, ja ću, ja ću sad reći, kaže, Hadesani Bundar, pričao mi je Bundar, to je jedan ravija koji se zove Mohamed ibn Bešah, Hadesani Bundar, od Ebu Asima Nabila, Adahaka ibn Mahkada, od Ebu Hamida ibn Džafara, fartuđa alehi penesijeli snad. Pa i on zbunio se, zakovo, ne može dalje, nikuda. Pa je digao glavu Ebu Zuraj Razi, čovjek umirući, koji umire. Kaže, Hadesani Bundar, pričao mi je, kaže Bundar, Znači, kazao da zove se Muhammed ibn Bešar. Od Ebu Asima bila Dahaka ibn Mahleda. Od Abdul Hamida ibn Džafara. Od Saliha ibn Abi Od Kestira ibn Mure al Hadremija. Od Muaz ibn Džebela. Od poslanika s.a.v. da je rekao čije zadnje men kane ahire kelamihi la ilaha illallah. Čije zadnje riječi budu la ilaha illallah. Pa je ispustio duš saha. Pa smo, kaže, svi skupa kazali da halal džan. Ući u Na smrtnoj posteli nezaboravljani lanac prenosilaca, ne zaboravljani tekst hadisa. A ljudi koji su pored njega, imami, to su imami, nisu to, to obični, to su imami. Zaboravili, zbunili se. Allah barak je odala ne ostavlja čovjeka, znači kada uči ispravno znanje i uči znanje zbog njega, neće ga nikada, neće njegov razum uzeti da ostane bez razuma. Jedne je prilike došao Došao je, Har, e, imam Ebu Jusuf kod Haruna Rašida. Znate ko je Ebu Jusuf? Ebu učenik Ebu Hanife. Došao kod Haruna Rašida, pa mu je Harun Rašid donio jednu halu, donio mu nešto lijepo. Kaže, šta je ovo? Nikad očito moje nisu tako nešto vidjele. Kaže, to je falu zenč. Kad mu je to rekao, nasmijao se Ebu Jusuf. Kaže, što smiješ? Kaže, ja kad sam bio dječak, volio sam ići, kaže, u halke kod Ebu Hanife. Ha, Harun Rashid, halifa, svojim rukama donosi mu šta? Evo ti, jedi. Kaže, ja kad sam išao kod bio sam dječak, volio sam ići kod Ebu Hanife u Halkija. kaže, moja majka bralna, Ne, kaže, kod Ebu Hanife. Idi negdje drugo. neško kod Ebu Hanife. Neš kod Vehabije. U redu. Znaš kako naš narod kaže, možeš ići u ne smiješ ići u Vehabijsku džamiju. Tako, možeš i tamo nekakvu džamiju. Ne smiješ ići. E tako, to, to mi je, braćo, bilo u vrijeme Ebu samo što drugi naziv bio. A to mi je, to je jedna ideja, ništa drugo. Ne možeš ići tamo gdje ćeš nešto naučiti. I tamo gdje ima bilijar, gdje se može zapaliti cigareta, gdje možeš popiti sokić, To je, to je to. To je džamija. Kaže, neko debu Hanife. Neko debu Hanife. Kaže, pa sam jednog dana došao, pa me, kaže, iz halke me digla, kaže, napolje izlazi. Kaže, pa je Hanife rekao, slušaj, kaže, pusti ga, kaže, da sjedi kod mene, u mojoj halci. Ja ću ga poučiti znanju, kaže da će mu vladari svojim rukama donositi palu zemđ da jede. Pa je bilo onako kako je rekao Ebu Hanife, rahim Allahu, ala Ebu Hanife. I stvarno ga je poučio znanju boljem od toga koga je spomenuo. Rahimahullahu ta'ala. A šta će Ebu Hanife nego imam ummeta, šta će poučiti ljude nego, nego onome što, što zna. Pa čovjek koji uči korisno znanje ne može nikada, ne može znači toga znanje odvesti u zabludu. Svojim znanjem uvijek možeš se šta? Spasiti. Skoro mi je došla jedna muslimanka, primila islam, austrijanka, nazvala, želi ona savjet, želi da se savjetuje. Pa smo napravili termin, ona je došla, ima problema sa suprugom. Šta je? Kakvi problema imaš? Kaže, imam problema sa suprugom. Ovaj. On ne voli sunnet. On ne voli sunnet. Žena primila islam, udala se za muslimana i on ne voli sunnet, jel tako? I to je naravno, jeli, odmah da ga osudiš i da sa njim patos pobrišeš, jel tako? Kako čovjek, žena primila nemuslimanka, dobro, no međutim, često te stvari znaju biti opasne. Pa ja ispitivam, želim da, da, da uđem u suštinu problema, nije dovoljno to ne voli sunnet. To su riječi globalne koje su elastične, mogu se rastezati, ha, jeli? Kako ne voli sunnet? Kaže, ne voli sunnet, kaže on, on ovaj, on voli da, ovaj, jednostavno neće da, pa dobro, šta ne voli, reci mi konkretno, šta ne voli? Kaže, on želi da mi, na primjer, kaže u sobi da imamo i tepih, i da imamo sečiju da sjedimo, i da jedemo sa kašikama. A dobro i rekao još nešto da, rekao, da, još u nečemu mrzi sunnet. Pa ima, kaže on, recimo, želi, kaže, da spava na krevetu, da ima onaj madrac. A to je jako nezdravo i to poslanik sam nije spavao i želi da jede na stolu, a ja to ne želim, ja želim da idem na podu, jer na podu je sunne da se jede. I što je, i ona, još je ona toga, znači, na, nabrojala. I ona je donijela smo ovako, što s knjiga. Rekao, slušaj, sestru. Kaže ona, e, samo kaže da ti kažem. Ja sam, kaže, jako načitana, ja sam, e, čitam često, ja učim, ja, dobro rekao. Završila je, rekao, slušaj. Rekao, da si načitala, rekao, to ne sumnjam. A rekao, da si, to što si čitala, da sve pogrešno shvatila, u to sam ubijeđen. Sve što si čitala, to moraš pogrešno, to moraš isponova učiti, sve. To Jer nisi učila, govorimo o ispravnom znanju, zato to spominjem. Protiv ne bi to spominjao, nije to jedno se spominje. O ispravnom znanju govorimo. A, to što si ti čitao, ti sve pogrešno skužio, živa bila. A, to što si ti da poslanik spavao na podude, to nije tebe širito obavezao time. Ti svome muzu činiš azab. Ti si njemu džehennem na dunjalu. svaki dan, je li uzeo kašku ruke, čuje, čuje lekciju. Je li uzeo četkicu, je li uzeo četkicu da opere zube, čuje lekciju. Je se pokrio sa dekom, znači on ne može ni lijevo ni desno, znači on, pa mora, pa mora, mora biti taj problem u braku. Naravno mora biti problem u braku. dobro je kad ti još živa i zdrava i nisi imala belaja se. Jel tako? E, Onda ona uzela knjige i počela otvarati. Čekaj, čekaj, kada da pročita. Rekao, zatvori to, reko, ne treba to ništa. To što si pročitala, knjiga na njemačkom neko tamo prevodio, nešto što je pisao. Rekao, sve si to pogrešno razumjela i nemoj čitati dalje. Živa bila, tako se ne živi. Dobro, kako si ti došla ovdje? Došla sam vozom. Pa dobro živim što nisi devu uzjahala pa došla. Jel tako? Imaš telefon koji vrijedi 300 eura, moraš, moraš zamijeniti telefon, to treba pisma, pismo pisati, pošalješ pismo majici tamo poštarka da ide da ga nosi. Znači, jel se vozaš po, po, po, po Beču ovaj, a tramvajem, ubanom i ideš na devi? Kako se vozaš? Kakva je razlika između toga i koristiš struju u svojoj kući, nećeš da koristiš krevet. Pa kako god je struja bidat po tvome svatanju, tako i krevet onda, ili kako je krevet bidat, tako i struje bidat, tako i telefon bidat, tako i kuća, na ovaj način bidat, jel trebate nešto napraviti od trske da se pokrije, to je dovoljno. Pa nije svako znanje koje se uči korisno, čovjek može učiti znanje da svojim znanjem bude u zabludu i druge odvede u zabludu. To onda znači šarijat nije tražio. Znate primjer čovjeka koji je ubio 99 osoba, pa je došao kod pobožnjaka. Kaže pobožnjaku, kaže ubio sam 99, kaže imate obe, kaže nema, pa i njega ubio. Pošao kod Alima, kaže a šta te spriječava te obe? Pobožnjak dosta puta kaže za stvar koja je halal, iz neke predostrožnosti kaže haram. Zato što je šta? pobožnjak, jel on nije alim. On sam se boji Allaha, ali nema znanja. Kaže, jel ovo, kaj haram? Ne, ne, ne, haram. Za svaki je slučaj haram. Jel za svaki je slučaj haram. I govori za stvari koje je halal, kaže haram. Pa kako ti neće kazati haram? Ovaj, e, da, da čovjek kaže, ne znam, ukrao sam od komšije 100 maraka, kada će imate obe, nemate obe. Kako će kazati da imate obe za neko ko, je ubio čovjeka? Naravno da nemate obe, pa je ubio i njega. Pa je bio razlogom da je, da poginuo zbog svoga džahla i svoga neznanja. Je tako? Pa je, braćo moja, osnovni znači, problem čovjeka u njegovoj vjeri jeste džehl neznanje, koje se rješava, kao kaže poslanik sa osaname, da je lijek za to pitanje, odnosno da čovjek uči i, i, i da saznaje. I ne može muslimanski umet krenuti naprijed bez ovog. Ovo je temelj. Na ovome znanju se grade sve druge nauke. U protivnom, ako ne bude, ako budu bile druge nauke bez ovoga znanja, obožavat ćemo tele. Ne mi, jel, ali kažemo, jer je poslanik rekao jednom hadisu, kaže, ovaj, ovaj će umet, kaže, slijediti sunnet Benu Israila. Stopu po stopu, korak po korak, kaže, illa enni la edri e abudune, e ja'budune Kaže, sve će korak po korak, ići će u stopu, samo kaj ne znam, hoće li obožavati tele još. Tele nam je još ostalo i to je tako. Sve smo, ha, Čak u jednom hadisu kaže leone ahadekum dađa ummehu bit tariq lefaltum. U hadisu kod Ibn Nasr al-Marwazi, u njegovom sunnetu koji ima ispravan lanac, kao kaže šeh Albani, kaže kada bi neko povalio svoju majku pored puta i vi biste tako učili. Majku pored puta, da svako vidi, kaže i vi biste kazali, jeste mu, to je tako je to, to je emancipacija i to je napredak, to je kultura življenja da se majka povali pored puta. Pa je ispravno nje ono koje može pomoći muslimanu. Molim Allah, te barek, ispravno nju, Da su čvrsti na istinu. sallallahu, sahbihi. أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي Kažeš da vjeruješ u dragog Allaha kojem pripada sva hvala, ako je to tako da na seždu moraš past, u tome se krije, brate moj, prava slast. Sumnju Allah sa srca svog skini, njemu se, brati istinski, predaj seždu mu učini. أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك Nama se mora pet puta na dan klanjati, ko ostavi nama za sudnjim danom će nastradati, ljudima se moraju jasni dokazi davati. Prvo zašto će čovjek biti pitan toga dana, jeste brate moj namaz far svih muslimana. Ako namaz bude kako treba, da neće biti problema, oko drugih dijela neće biti više dilema. Neće biti više dilema. أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر الله أكبر الله أكبر Zar ne čuješ ezan, zar ne čuješ taj glas koji te poziva u spas? والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصول غير أنّا نفتح الأفواه في وجه التآمر تغرس الرمح الدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصون غير أنا نفتح